ได้มารรมาดได้ที่อยู่ดีแล้วได้ที่พักดีไหมล่ะแปลให้หน่อยก็มาข้างหน้า คนอื่นทำไมไม่เห็นแฟนมาที่ทำไมจันนันงทำไมเก่งแท้ ัดนั่งจับแกบเดี๋ยวมันก็หัดได้หรอกนั่นออกเหมือนกับคนนั่นเหมือนกับคนข้างหลังนั่นหัดสมาธิง่ายเดี๋ยวมันก็ลงได้หรอกก็ลงค่อยๆลง get better. มันสู้ฝึกหัดไม่ได้หรอกนะสู้ฝึกหัดไม่ได้เราทำอะไรก็สู้ฝึกหัดไม่ได้หรอกคนอื่นไม่เรียกมาไม่รักสามีนะ คนอื่นถ้ารักสามีเขาเรียกมา ไม่ได้ซื้อสักบาทให้มาเอาอาหารใจ c ำเ e ีย r e to get your, y o ม r my food you don't need to แพงไว้หรอแพงไว้รักษากายอยู่นั่นแหละก็เลยหวงกันถ้าภรรยามาวัด กับห่วงก็ให้มาด้วยกัน Most people take care of their body, not neglect to take care of their mind. พระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนโลก สอนคน So the, uh, the the Buddha enlightenment to teach all the people. สอนคนให้รักษาใจให้อาหารใจให้เลี้ยงใจ Teach people to watch their mind, to calm their mind, to have make your mind peaceful and purify their mind. ร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตาย Your body not permanent is uh, getting old uh, getting sick and eventually die ใจตายไม่เป็น m y n never d i e continue ไม่อยากจะดูก็เลยไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหน So when you meditation the f o o d for your mind is true happiness ความสุขอยู่ที่ใจ So the happiness is in your heart in your mind ร่างกายไม่มีความสุขเกิดแล้วแก่เจ็บตาย Your body is not true happiness because it's aging, illness and die. ใจตายไม่เป็น And your mind never die and continue. อยากให้มาดูมีวัดมีวาดูพระท่านทำอะไรเลยดูแต่ใจ They want everybody to come in and uh, have meditation to look after their mind. Here. ไม่มีครอบไม่มีครัวไม่ยุ่ง นุกเมืองฟ้ามิตรแบดกับฝนสนุกเมืองค้นมิตรกินกับแลนนั่นเมืองฟ้าก็เมืองสวรรค์ที่มิตรแดดกับฝนเห็นว่าเมืองค้นไปทังไหนบันหามากินหามาเล่นหามากินหามาเล่น แต่บอกภาษาโลกผมจังถึงใจมันว่าแต่ว่ามันสกปรกมันถือกิเลสโพด จะทำของแท้แท้ลมโบราณพูดออกมาไู้จักไหมลูกเมืองฟ้ามิตาแดดกับฝนลูกเมืองพ้นมิตากินกับเลนเลนหนังแน่ฮะถามเจ้าของน่ะทั้งมาวัดว่าได้เผากันตั้งแต่เงี้ยตาซ่านเผากันก็แง่นี่สิเที่ยวลบเขาลบออกคือแง่นี่ people not not come not come here to the temple they just uh, uh, not not c o n t e m p l e and w a t and and watching their mind here. They just spend their time in the house. อายุสองสามปีที่มาถามสองสามครั้งไปจ้อยเช็ดเป็นอย่างติมาถามธรรมะกับพระแท้ๆ Come two three times then t พระเดินอยู่ให้อยู่พระอยู่ให้อยู่พระเพื่ออะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไปหาขอเขาก็มาถามกันสิเพื่ออะไรเป็นพระเพื่ออะไร should uh, come and asking why why all the monk is here, why the monk why they become monk, why they asking people for the food and s t u เราจะไปหาไม่ได้ไปหาเอาของเนี่ยไปหาโกรธโยมเอาคนเอคนก็ไม่รู้สึกตัว The monk go and uh, blessing them just because they want them to come back to the temple and do meditation and study the Buddha teaching ตีก็ไป รู้แล้วไปบอกเพื่อนด้วยสนุกเมืองฟ้ามิตรแดดกับฝนสนุกเมืองคนมิตรกินกับเด่นมันเป็นทั้งไหนมาถามวัดเนี่ยมาถามหลวงพ่อไปดึงกันมาเลยแล้วก็มีแฟนฝรั่งมีแฟนแฟนแล้วก็มาดึงดึงมาสิอยากจะไปทางเดียวกันมันไม่อยากให้เขาพ้นทุก ตัวเราก็ไม่อยากพ้นทุกสิอยากคุกคีจะกินเล่น กินเล่นกินเล่น ตายแล้วเผาทิ้ง you have friend and family, you know someone, so just bring them here because here is, is quiet and peaceful. So j u หามาแทบล้มแทบตายก็เผาทิ้งหมด หามาแต่งผมเท่าไรก็เผาทิ้งหมด แต่งเล็บเท่าไรก็เผาทิ้งหมดเพราะฉะนั้นอยากมาหาดูอยากให้ดูมาดูเมืองฟ้ามันเป็นยังไง You want you to invite them to come here and see what what is the true happiness is what is the real heaven is อยู่ข้างข้างข้างข้างก็มีห้องน้ำนะ เดี๋ยวให้พระไปต่อให้ก่อน พระไปปลดออกแล้ว ห้องน้ำมีใกล้กุฏิหลังเล็กๆ แวนแวนนั่นที่พักนั่นแหละทำให้พระอยู่แต่พระก็ขี้เกียจนี่แต่นอนเฝ้าอยู่อยู่ทั้งบนนี่แหละ มันไม่ร้อนหรอกใครก็กลัวหนาวกลัวหนาวสูงสุกสังสะทำว่าหนาวตัวไหน มันยิ่งหนาวเลยแต่ใจไม่ไปว่ามันจะหนาวตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกวันนี่ เห็นไหมมีแต่เมืองหนาวเมืองหนาวมาเราไม่แต่ได้ห่มผ้าหรือยังพวกเข้าไปนั่งในป่าอากาศพอดีพอดีนั่งเขาพอดีพอดีแล้วไปหนาวหนาวกี่ขันแต่ ็นวัดนุ่งเสียไป็มวัอดอกพระทุกมือพยายามมาศึกษามาทำเขาหน่อยพ่อยุ่งแล้วเต็มือนึงก็ว่าขอศึก ไปแล้วก็ไปแล้วโอ้ขาวนอยนี่เพื่อนมือนีเพื่อนว่าฉัน เป็นมือที่สามแล้วงพัวมนไม่ขาวหนึ่งหรอกแถวหัวแต่เที่ยวแถวเที่ยวปง ว่าพระพุ่นไหว้แผลว่าท่านเออพระพุ่นไปในพานพุ่นไม่จะไปในพานน้งเตี้ยจังไหว้แผลเสียเสียพระยังไงถึงเสียพระพุทธเจ้าทำท่าอยากไปทางนั้นอ่างนี้ไปเลยบอกแค่นั้นยังเห็ดบ่ได้ทำบ่ได้โอ้ยไปไปได้พยายามมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำสมาธิไม่ทำอะไร come here, don't do anything else, just do meditation. That's the main purpose to come here. อยู่ด้านหลังนึกว่าให้ไปต่อตั้งฝุ่นมันหัวอยู่วันทั้งกอกน้ำเล็กน้อยก็ไปหามันก็ใส่ได้อยู่เพราะว่าต่อเขาถังใหญ่แล้วสวมยู่หันอ้าวรับพรอาบโลกาเวนโม